svi putevi će biti zatvorani. Ostaje samo put vjernika. www.pautalk.com www soba put vjernika. Posjetite nas na www.stazomislama.com. تقعد بمعجزة فليس حر على Nudimo vam javne tribine, razgovore, pitanja i odgovore sve u cilju širanja Allahovog svjetla i njegove Jelešanog uzvišene riječi. Soba put vjernika vam nudi širok izbor predavanja eminentnih profesora islamskih nauka našeg govornog područja, kao i poznavalaca aktualnih dešavanja muslimanskog ummeta. Ma النظام ذي عقل وذي أدب من راحة فدع الأوطان واغتربي ما في المقام لذي عقل وذي أدب jedan jedan je onaj muslima koji neće da se bili najbolji čovjek koji se neću znači. Mođahid, ljudima, poslaniko, najbolje narod, najbolje čudi. On nije bio kukavica. Gdje je to on se povukao iz vojnog polja? Gdje je to on? Motivi su svoje ashabe da se povlači, da bježi. Da. Gdje? Nema se. Jedino to ovaj što da je sad bilježi. Da se do šerijata dolazi kompjuterom, hemijskom, da imamo puno hemijskih tehničara, da imamo puno inženjera, oni koji znaju napraviti viadukte. Jel da? Allaha mi jednog jedinog nikad muslimani nisu bili u boljoj poziciji što tiče dunjavka. مفلح من سر فيه إنه نهج Po 23.000. Tavafe, kraljive, trče. uopšte me, znate zbog čega? Pa odgojila i ajvatovica. Ajvatovica je, to je samo priprema bila da počinje klasični šir. فافتحوا للأفق بابا وزاروا زار الأسود واملأوا القلب سناء واملأوا الروض Zamislite da se, kad bi se ovo nazivalo saburom, a da se šuti na to što se dira Allahova vjera, kako bi do nas došlo onda vjera? Šta bi do nas došlo? Došlo bi samo, jel da, nekakve predaje, kuhao te neku šamara, a ti kažeš saburaj, silovo ti familiju, ti kažeš samo saburaj, diraju se Allahovi ajati, ti kažeš samo saburaj, sve je sabur, a nije. I za to sabura, kako ga danas neki nazivaju, jest ovo dunjalička korist i profiterstvo. Zato su, zato iskušenja razvajaju ljude. Allah te baraka u tala iskušenjima razvaja ljude. On iskušava ljude. Ovo ljudi ne mogu nikako shvatiti izgledati. I neće da Neki od, od kvazi Nostradamusa prigovaraju nama, kaže zašto ne idete vi u Afganistan? Allaha mi jednom jedinom, evo ako ima neko da me može poslati, ja ću ću odmah treba mi kalam, nisam ja sufija pa da samo odletim tako. Kad ne vrem proći u žerče, Allah rekao, sto ovoj sam se mi za mnom ide odmah. Ne smijem ja ići po ovoj svoj braću muslimane u Afganistanu. Jedno, e, da sam se prijavio u oržane jedinice Bosne i Hercegovine, Srebrene, jel da, odšao, ovi, oni bi me otratili, avionom, pa neće, leto, da sam nekad prije, jel da, oni bi me, oni bi me odnezli, hajde, i jel, i su ošli, znate gdje su ošli, braća, u Helmand, Uuu, Allah, molim Allah da im među, ajde sve pokote. Amin. Aj, jeste ovo dobro, a? Da. Neke. وارتقينا بمضاء ثم عدنا أتقياء بعز قد مضينا وغدا Gledaj sad ovo, da sam ja 94. godine otišao u Doboj, i eto da malo kod četnika, samo da im vozam ranjenike. ja vam kažem, nemojte vi pucati u mene. Ja na vas ne pucam, samo im ranjenike vozam. Ili pravim im čizme. A vi bi mene ubili ko zeta. Ja niko, ja sam Muhammed, nemojte me, molim vas. Ja sam ovdje, samo mora i žena djeta nešto jesti. مفلح من سر فيه إنه نهج الإله إنه القرآن نور وبه تسكو الحياة مفلح من سر فيه إنه نهج الإله إنه القرآن نور وبه تسكو الحياة مفلح من سر فيه إنه نهج الإله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Hvala Allahu te barike wa ta'ala koji nas je okupio u ovim teškim vremenima jel kako bi se njegovom dobrotom pomoć i voljom okoristili inša Allahu te učeći njegovu vjeru molimo ga da nas usmrti na dinu Ibrahima alaih selam, Muhammeda sallallahu alaih selam i svi oni koji su, kojima je on te bar pekala bio zadovoljen. <clears throat> Mi smo, ostalo nam još nešto malo iz povuka sa bitke na uhud, jel da? Pa ćemo to, inša Allah, u teala večeras privesti kraju vezano samo za Uhud i onda nastavljamo dalje sa sinom poslanika alaihi salatu wasalam ono što Allah te bareke wa ta'ala <clears throat> naređuje nama jel i preporučuje jeste sabor i izdržljivost u teškim momentima zato što kad su momenti uživanja jel da, kad jedemo, spavamo niko nas ne dira onda je teško prepoznat ko je u stvari taj saborlija pa su danas I mnogi su pomješali ove dvije stvari. Da li svjesno je namjerno, to nas ne zanima. Jel da? Pa miješaju sabor i kukavičuk. A to nije isto. Ne može biti sabor da se vređe Allahova vjera, da se vređaju Allahovi ajti, da se izdaju fetve kako kome šta odgovara, a ti da na sve to mirno da se dodaje u Allahu vjeru oduzima, a da ti na sve to mirno šutiš i kažeš da si ti saburlja. Nis ti saburlja. Ti si prava kukavica. Jer ovo nije sabur. Zamislite da se, kad bi se ovo nazivalo saburom, a da se šuti na tom što se dira Allahova vjera, kako bi do nas došlo onda vjera? Šta bi do nas došlo? Došlo bi samo, jel da, nekakve predaje pukao te neko šamaran, a ti kažeš saburaj. Silovo ti familiji ti kažeš samo saburaj. Diraju se Allahovi ajati, ti kažeš samo saburaj. Sve je sabur. A nije. I za tog sabura, kako ga danas neki nazivaju, jest ovo dunjalička korist i profiterstvo. Zato su, zato iskušenja razdvajaju ljude. Allah te bareke u tala iskušenjima razdvaja ljude. On iskušava ljude. Ovo ljudi ne mogu nikako shvatiti izgledati. I neće da shvatiti. Razdvaja iskušenjima na one koji lažu i na one koji govore istinu. Pa su mnogi mislili, jel da, gledajte na uhudu, a šta je to kad se desi iskušenje, zbog čime ljudi se odvoje? Jedni na ovu, jedni na ovu stranu. Zašto su na uhudu Ubejeviću, jel da? Što si pobjedio? Smrt je bila u pitanju. Smrt je bila u pitanju. Oni su ugledali smrt. Valja giniti. Valja dati živote za ovo. Treba uložiti truda. Mušici se dobro opremili. Ubejevići ugledali koliko je sati. E ovo je osobina i odlika munafika. Kad ugleda da bi nešto moglo biti. Da se ljudi okupljaju oko onoga na čemu si, onda prestane sa pozivom, počne da šuti, vrda na ovu ili na onu stranu. Zašto? Još pogotovo ako se deci nešto od obećanog od strane gospodara te bar to da će iskušati, e onda oni pravi razne vijuge i izmicauze, ne bi li šta promaklo, i da im se šta ne desi. Ovo je osobina munafika. Allah te bareke o ta'ala kaže وَأَتِيُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا فَتَذْهَبَ رِيحَكُمْ Kaže وَأَطِيعُوا اللَّهِ i pokoravajte se Allahu وَأَطِيعُوا الرَّسُولِ i pokoravajte se njegovom poslaniku وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا فَتَذْهَبَ رِيحَكُمْ I kaže, i nemojte se pretirati, nemojte se svađati, rastavljati, da ne biste klonuli i bez borbenog duha ostali. Kaže, osbiru i budite izdržljivi, samurajte. Inna Allahe ne osadrim, jer Allah je doista na strani izdržljivi. Gledajte se ovo. Pokoravajte se Allahu, pokoravajte se njegovom poslaniku. Nemojte se prepirati da ne biste bez čega ostali. Bez borbenog duha. Vaš miru, inna vaha, a ten hebe rihukum. Nemojte se, ostaćete bez borbenog duha. Kaže, nemojte se prepirati. Jer ćete ostati bez čega? Bez borbenog duha. Šta je se desilo umetu Muhammeda, ali i svatu sram danas? Wallahi upravo ova stvar. šta je proizveo strah kod ljudi? Strah se mora nečim opravdati. Jel da? Moje nereagovanje na ono što se dešava u svijetu, što se ubija, plaće muslimani, nazivaju ovako ili ovako, mijenja Allahova knjiga, moje reagovanje na to, jel da? Je strah. Strah da mi se neće šta desiti. I onda, zbog tog straha, normalno pojave se ko su će se pojaviti uvijek skupine koje će biti čvrsto na toj istini. I onda nastane rasprava. Pa neko proguta knedlu, a neko ne proguta. I onda će se nesumnjivo deskat uzvišen i kaže, ostaćete bez borbenog duha. Čim krenu rasprave i svađe? Pa šta treba rasprave? A oko čega da su to uopšte rasprave koje nose ploda, pod navodnim znalacima, nego ne, Danas moraš ovim Nostradamusima objašnjavati da je Obama čovjek koji stoji na čelu kolomođa kršćanskih pohoda po islamskim zemljama. Nekad je kad Obama dođe negdje, oni kažu ovo je blagoslovljen dan. Došao je Obama u Jemen ili u Kuwait. Šta se mi tu trebamo raspravljati? Oko čega da se raspravljamo? Treba i obamo i one koji su ga dočekali zajedno isti ko šta. Jer su iste asidi. Allah te bar kretala ovdje kaže pokoravajte se Allahu, njegovu poslaniku i nemojte se raspravljati. Ne prepirite se jer ćete ostati bez borbenog duha. Vidi sad ovo. Borbenog duha. Šta je borbeni duh? Sama riječ kaže. Borbeni duh bez snage imanske, koja će u vama proizvati šta? Želju za borbu. Ne želju za ratovanje, da ti ratuješ tek onako tebi što se to ratuje. Što si ratnički nastroj, nije to ovo. Želju za uzidanjem Allahove riječi te bare kao tala na zemlji. Od koje će se proizvesti ovaj borbeni duh? Pa kad vidite čovjeka da nema borbenog duha, šta mu je se desilo? To je jedan od onih koji voli raspravljati. Ovako je, onako je, ali je mudro je tako je, onako je. Nema u njemu šta? Nema u njemu života. Nema u njemu života snage koja će motivisat ga i potjerat. Šta? Da uziđe ovo Allahovu riječu zemlju. Šta je onda bilo kod naugru, samo na osimu? Da su imali imana, ne bi podjedili. Da su imali mana, ne bi ostavljali muslimane na čelu. Da su imali mana, ne bi se miješali kako oni ne bi bili prepoznatljivi. Je tako? Prije bitke. Zato se monafici, čim namirišu belaj, odmah ih prepoznaš po načinu govora njihovom i po njihovim postupcima. I odmah se izdvajaju od onih Oko koji taj delaj bi mogao ići? Jel da? Sredbenike sunneta Muhammeda sallallahu alaihi sallam. Odmah se od njih ograđuju, odvajaju, povlače, bježe, da nisu sa njima, zbog čega to rade? Pa da oni od kojih navodno dolazi prijetnja, mogu prepoznati da oni nisu sa njima. Upravo radi toga. Evo nas, mi nismo sa njima. Ha, oni su ti, a mi nismo. Oni su ti koji neće da budu sa ovim narodom, našim. Jel'e? Oni su ti koji hoće onaj islam kakav je bio prije 1630 godine, jel'e? Samo bi ratovali. Samo da im je pušku da uzmu ruke. Pa samo ludak može ratovati džaba i bezazim. Je tako? Je tako? Samo luđa. Pa šta to onda čuva Kur'an i Sunet? Šta ga je čuvalo? Ko je to izašao prije bitke na Uhudu? Sa oklopom na sebi, sa sabljom u ruci, kacigom na glavi, strele, sve spremno, ratnik. Izašao ratnik pred svoju vojsku, komandant, ko? Allahov poslanik Muhammed sallallahu alaihi sallam, vallahi, treba da budemo ponosni što imamo takvog poslanika. Vallahi, treba da budemo ponosni. S druge pak strane, jedan i bjedan je onaj musliman koji neće da se dići najboljim čovjekom koji kroče u zemlju. Muđahidom, ljudinom, poslanikom, najbolje narodu, najbolje čudu, on nije bio kukavica. Gdje je to on se povukao iz bojnog polja? Gdje je to on motivi su svoje ashabe? Da se povlači, da bježi, da... Gdje? Nema to. Jedino to ova istorija sad bilježi. Da se do šerijata dolazi kompjuterom, hemijskom, da imamo puno penijskih tenzičara, da imamo puno inženjera, oni koji znaju napraviti vijadukte, jel da? Allah mi jednog jedinog nikad muslimani nisu bili u boljoj poziciji što tiče dunjavka. Nikad nisu bili u boljoj poziciji. Imaju ga na prete. Šta je onda problem? Mi sad imamo dunjavka, a nevijenik nad nama dominira. Šta je problem? Žao nam je dunjalka. Sad kad smo ga dobili, imamo sad nam žao. Sad nije mudro. Da ginemo, jel da? Zašto? Za ovu jer. Jer ovdje je dunjalka. Mada evo, baš vas konkretno teši nešto, vas ne mogu ni pohvaliti da imate dunjalka. Hrvim. Kaj ima izvezi? Jel? I gledajte, Allah te barke tala zato ovdje kaže nemojte se prepirati. Oko čega da se prepiremo? Gledajte oko čega se mi danas prepiremo. Ume! Jedini sjede i kažu treba postovati učenjake. A ne kažu oni pa dobro, učenjaci su dali obavezu da moraju da govore istinu. Je tako? Gdje su kampovi za muđahide? Gdje su kampovi po Saudiji za umet? Gdje su kampovi gdje se obučavaju muslimanska vojska? Gdje je sunet Rasula Salavi Sunet koji je vađu? Gdje su kampovi? U Kuvajtu? U Iraku? Osim što se moraju kriti? Ha? Mala grupa ljudi u Afganistanu oborila Merku na dobro. Šaka ljudi, brađe. Mali broj ljudi u Afganistanu totalno neopremljeni. Niti imaju kasarnu, niti imaju infrastrukturu, imaju par motora neregistrovani i ono zarobljeni auta, to je što imaju. Oborili su Ameriku i Ameriku ekonomiju na nožu. Zbog čega? Nemaju dunjalu, a imaju ahire. Pa im Allah počastio i Allah faraonom, Obamom i kompanijom da odabire sve više hide. Oni idu svaki dan. Smiju se i odešli kako ćeš zaraditi šehadet kad ti prije bitke bježiš iz vojne polje? <laughs> Gdje ćeš ga zaraditi? U prodavnici. Kako? 70 sava na uhudu je ubijeno. Šta su oni izgubili? Ja vas pitam, šta su to oni izgubili? <laughs> Pa nisu ništa izgubili. Šta je izgubio Hamza radi Allah on? Prva šehida, jel? To što je Hinda otvorila mu stoma, pa vadila crjeva i srce. To je ovako kad čovjek gleda dunjalički gnusna stvar. Ona njega kida, a on čim ispusti dušu, on umre na sve mjesto zemlje. Pa jedi ti njemu prste ako hoćeš, jedi mu i nos. I ga samo pojedi, šta ima veze? Šta si dobila ti? <laughs> Nisu naša mjerla dunjavička ovo što vidimo očima. Naša veza je veza sa onim svijetom. Sa onim svijetom. To proizvodi u tebi. Šta? motivaciju da samo grabiš do onaj svi. I to se mora prepoznati. Allah te barak tada dalje kaže, govorimo o uhudu, pripremljenosti. Da se trebaju muslimani, more biti spremni. Protiv njih kaže Allah te barak tada, koliko god možete spremite konja, snage konja za boj. Da biste time zaplašli Allahome i vaše neprijatelje. I drugi osim njih vi ne poznajete. Allah zna. Sve što na Allahom kursu potrošite, potrošite, bit će vam nadoknađeno, neće vam se nepravda učiniti. Allah te barek ve ta'ala naređuje pripremu muslimana. Vi znate prije Uhuda šta je Resul sallallahu alaihi sallam uradio? Okupio elitu, jel da, komandni kadar i vrh. Sjele ljudine i razgovaraju šta da uradio. Daju ko šta ima, da se sprema. Danas, danas umet nije da ne sprema ništa, nego ušte ne razmišlja da sprema. Kažu da ova naša dava vodi ubijanje. Da ovo što mi radimo vodi ubijanje i propasti. Dragi moj Allah, pa šta to musliman može izgubiti kad ga neko ubije? Na Allahovom putu. Zbog je to propast. Ovakve riječi samo može izgovarati ko? Neki potomak Abdullah ibn Ubeja. Može ostalo iskišme. Kako ćeš, šta ti gubiš kad te neko ubije na, na Fise Bilela? Šta ti tu izgubio? Izgubio si račun za struj, izgubio si više ove praćenja, uhođenja, laganja, potvaranja, zatvaranja, prijetnji. Šta si ti to izgubio, Allah, ti jednog jedinog? Sprav toga kad odma uđeš, inša Allah, odmah ti sve oprošteno. Sve, kruna dostojanstva, odjelo, na glavi, kruna. I opet hoćeš da se vratiš na dunjalku. Da bi ošao na pijac, jel, da vidiš svoju ženu. To še hidi ne govori, oni su živi. Oni kažu, vrati nas gospodaru. Kud? Opet na bojno polje nas vrati. Opet u istu situaciju. Mi hoćemo opet isto ono. Vrati nas ponovo. Ovo svjedoče šehidi da njih kaže Allah te bar kretala. Da oni mole Allah gospodar, vrati nas. Vrati nas ponovo u krv, u ubijanje, u teškoće, u muke, u sjevanje sadnje, u granate. Vrati nas ponovo u rovove. Allahu ekber. <laughs> ovo je šehid. To je šehid. On hoće ponovo što? Vidio koja je to ljepota. Kad ga složi granata, u njega samo prst ostane. Čitavo ga razmijeno. On ma Allahu Ekber. I zato i kaže, gospoda, vrati me ponovo. Ni ženi, ni djeci, ni oci, ni materi, ni ljepotama dunjaličkim, u konzum, u interes. Ne, ne, ne, vrati me na bojno polje, ponovo me u Afganistan tam šelj. Ja ću tam ponovo. Nek nema ništa ni pojesti popiti. Nek nema ni pancira, nek nema ni nosila. Ništa nek nema, ali vrati me ponovo je oču pitu. Allah nas obavještava o živim ljudima. Braću, ovo je akida. Ovo je obavijest od gospodara o kakvim se ljudima radi. Da su oni kod njega, kod Allaha su živi. I obavještava nas gospodar njihovo stanje. Vjerujemo mi Allah, ako vjerujemo Allaha, kakva je, šta je onda problem? Jer problem što nećemo biti šahidi, nije to. Nego ne vjerujemo mi dobro Allah što govori. Mi smo mu dobro povjerovali, nešto nije u redu. On nas obavještava o njima. U radjama zeleni ptica, šefar, hurije, firdeus, ljudi. Šta je na ovo? Ali pisalam. Firdeus! Šta su to ashabi izgubili na ovom? Nego, mi smo mi dobro ubijeđeni da je tamo Resul, ali i sada to slan, Ibrahim, ali i Musa, ali i Ebu Bekr, Omer, sve ljudine, Kad god spominješ nekog ashaba, jel da on bio trgovac, trgovo vjeru, oro njive. Kad god spominješ siru, bilo kojeg ashaba, ima bitke, kaže, ne, ne, ne, ima bitke da nisam učestvo u nju. Nijedni, nijedna me nije mogla mašta. Bitke ashaba, samo bitke u njima. Jer ja ne, imam, ne znam da ima knjiga, ekonomski procvat, Hada i Mumelida, tržišna ekonomija. Knjiga u osam tomova. Toplo vam savjetujem da izučavate ove stvari. Ne imam. Ma njima je dunjalog dolazio, čim su digli sebi uzrad. Sam dolazi. Oni ga nisu cijeli, on njima dolazi. A mi trčimo, a on nikako da nam dođe. Nikako. Zato uzvišeni se vari, ko tala kaže, pripremite. Pa neki od, od kvazi Nostradamusa prigovaraju nama, kaže, zašto ne idete vi u Afganistan? Allaha mi jednom jedinom, evo, ako imao neko da me može poslati, ja ću ću odmah treba mi kanal, no, nisam ja sufija pa da samo odletim tamo. Haja, kako ću proći, kuda? Kad ne vrem proći u žepće, Allah, ovo sto ovo što me Srbi za mnom ide odmah. Ne smijem ja ići po svoj braću muslimane u Afganistanu. Jedno, e, da sam se prijavio u oružane jedinice Bosne i Hercegovine, Srebrene, jel da, odšao, oni bi me otpratili, avionom, ne primaju tu ni nas, ni u, ni u toj situaciji. Pa ka, neće, ali eto, da sam nekad prije, jel da? Oni bi me, oni bi me odvezli. Hajde. I ovi su ošli, znate gdje su ošli braća? U Helman. U... U... Allah, asr je gdje su ubišli. U... Molim Allah da im džaj sve pofate. Amin. Aj, jeste ovo dobro, a? <laughs> Dobro. Neće ovo. Dobro. Jer zamislite da sam ja, gledaj sad ovo, da sam ja 94 godine odšao u doboj, i eto da malo kod četnika, samo da im vozam ranjenike. Ja vama kažem, nemojte vi pucati u mene. Ja na vas ne pucam. Samo im ranjenike vozam. Ili pravim im čizme. A vi bi mene ubili ko zeca. Ja, Viko, ja sam Muhammed, nemojte me, molim vas. Ja sam ovdje Samo moraju žena djeca nešto jesti. Da ono da im prisije ovo svaki dinar. Dinar zarađuju na krvi muslimara. Ljudi, ljudki, jesu glave ljudi. Osli da zarađuju pare preko znoja i krvi muslimana i muslimanki da pomognu obamine pedereta. Da bude da se nikad ne vrata. Molim Allah te barek i tala, في مجاهد شفه فتح جيبه آمين. آمين. يا رب العالمين ذات يمكن جزء من شنو دليل سميروس اتشوستينا يوليشان الله يوليشان الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون كاجي الله تبارك وتعالى أو يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون O vjernici, kad se s kakvom četom sukobite, čvrsti budite, smijen, hrabro, kaže i stalno Allah spomnite da biste postigli što želite. Kad se sukobite, vi čim ugledate koliko ima gježda, ja. <laughs> Malo sutra. Kad se sukobite, budite šta? Pravi. Cijeli budite. I neprestano Allah spominjite da biste postigli ono što želite. Jel pa kad mu džajit kreni, vidili ste naše vraće po Iraku, Palestini, Čečeni. Allahu akbar. I opet uče ajete, nisi bacio ti kad ti bacio, će Allah bacio. Puca RPG, gađa sem, i opet zna tjestan je rob Allahov. Ovo je samo Allahov, ja pucam, hoću pogoditi. Moje je samo da pristim, jel da? Da Allah da mi da im jednog dana počnemo pritiskati. A ja, nema, da se ne počne pritiskati, žaba je. <laughs> Jel da? Nisam ja mislio to što ti mislio. ja tebe, čim ti vidim lice, znaš, poslanik sa što ne bio i ovaj, ajde da kažemo, psiholog, kad dolazi ja sam, mršav, nema snage, kaže, Allah, poslanik ja ću igrati tvoj džihad je kod tvoje kuće. On ne, on nije u stanju dignuti noža, kamo on sad ili kući, baba. Moraš malo doći sad pa da ideš u džihad. Tataš, a ovi danas to koristi, kažu, ovaj, ili ako je potreba kod oca i majke, a kaže, vidiš, on ma se vade na ovo. Pa dobro, to će, evo ti, svi smo familijani, neće niko da u džihad. Odmah će jednom i mene mama bolestna. Sve su danas mame i nane bolestne i babe. Svi su nekako u rolu starci. Ostat pa ćemo neđe, niko. Najbolje <laughs> da mi pošaljemo u džinu. Hajte vi. Jel'le, pošto je išlo odvojili babo, svakako su trol, gotov su. Aj sjedi u kolaj, nita među. E, to daha nije završeno. Sad, kad, vaše, odmah i ja odavljujem. Jel'le, a vidi, kad treba dijete, i dijete sprem šerijata, onda treba dijete školovati, ono mora biti pismeno. Mora moje dijete znati. Pa i Kur'an i hapis Kur'ana da bude, ove, hapis hadisa. A on kad pozove tela i kaže, hajde, tvoje djete treba da ide, zove ga Allah i njegov poslanik, mora da ide, da ređe za ratu. E sad, e, e ne mora, ne mora, mora, mora pa neko, neko od njih ostati da, ovaj, da uči, ne možemo svi ići. Hele, <laughs> pa u Bosni je 20, 10.000 hođa, neće ni jedan iđeo. Svi moraju ostati da uči. Pa, Ostalo smo mi u okruženju, u magloj. Duše je bila svojica. Znam, ja dobro znam. Ali ono sve nekako opet. Sad mora i tebi ime u džaba. Samo da ne idem ja na linije. Onda men ništa ne, ne fali. Da se je bilo njih da idu na linije? Jes bilo, jes. Ja znam dvojicu kod nas. To znam jednom i dan danas znam ga dobro. Obojica su bili, nema šta. Ko je rekao? Jo, ja sam to rekao. <laughs> kaže, uzvišeni kaže, kada se s četom sukobite, svijeli budite. Što znači, čustvo stani u borbi. Ne ima mita spoložaja. Sad kad smo idući odozdo išli, pa ima dole ovdje ovo groblje tenkova, pa smo stali malo da se slikamo oko njih. Pa malo sam se prisjećao rata i kaže njima, reko, suhanala, dok sam bio u armiji TO, jel da, u Bosni i Hercegovine, taj način ratovanja, da smo sad ove pameti, sasvim bi drugčija igra bila. Mi smo više davali, prodavali mjesto ni za šta. Ginuli smo, napanemo rove, preko minskih polja jašimo budale. Mi se da prođe samo iz linije, kroz reku, odavali stvar sa puno manjeg obitaka. Jel da? Ali eto, Pa smo ovaj, onda razgovaramo, reko subhanala, kad čovjek ima ciljeve i znaš, znaš, znači nemaš ti, ti ništa ne gubiš ako te, ako te tenk razdese, jel, u rovu. Džeka, rov, nema ni rova, ni, ni dosaka, ni drva, sve opuhalo. Znači ne gubiš, nemaš šta izgubiš. I šta, kako islam nudi čovjeku motivaciju? Čestinu, zato će ne vjeriti, sigurno izgubiti. Sto posto oni gubi. Oni milijarde posto gubi. Oni mogu šta hoće uložiti, šta mogu doneti. Satelitski naođene rakete, maljutke, fagote, doneši šta hoćeš, i cijet zrakima, šta hoćeš bolom. A, jer ti imaš preko puta vojnika koji hoće da ide u džennet. On kroz tebe hoće da prođe. Ne moraš mu ništa. Razumiješ? Jer jedno je kad on navodi raketu, pa ono nestane struje gotovo. Ali ono je kad sjedne i kad krene, on je navođen gotovo. On je naumio pravo i ti ne možeš ga, ništa mu ne vreš. Gledaš u njega, on ide prema tebi. Sada? Ne možete zamisliti. Jes, gledaj, on ne razmišlja šta će biti. Beraj malik, kaže, bacite mu tam. Prebacite mu tam. Šta možete zamisliti? Pri kogra da leti čovjek mrša, u njenom upala ono ludu. Što to je ovo? Leti ideš. To, to je ovaj, scena za vidi, scena. Znači, ok, leti ideš, šta je ovo? Ide čovjek, On ide, on leti, on hoće da prođe kroz vas. Vas 25-3 hiljada tu, vaći smrti, a ja sam 67-80 kila, ne li toliko. Mrša, ne znaš šta li. Stavlja u ruci. Ljudi, ovo je istina. Ali on kaže, basta je pa koji nate. Nije bilo ono, pa nemoj da ra, ovaj, možda neš moći otvoriti vrata. Možda su vrata zagledali, nemoj sve ne strane. Pa šta ovo, pa možda on, ne, bacite me i ništa vas ne, ne pita uopšte vam. Ne zanima ste me. Ja hoću ta. Jedva čekam da uđe među njim. Ušao i otvorio vrata. I otvorio vrata, jel da? Kad mi sad našim mjerlima, da sjednu svi generali, ko što sjedaju, ovi nevjernici, jel kažu, ljudi, ovo, kako je moguće da ovaj čovjek ostao živ? Kako je ovo moguće? On u ime Allaha ide budala jedna. Nije on razmišljao šta će sa njega biti. Poduzeo što je do njega, spreman imanski i hoće u džennet pravo. On kad leti u zraku vidi dženezu. Šta ga briga dol da su ga čekam skok na ovako da ga nabiju. Ništa nije izgubio. Šta će izgubiti? E ovo je ono što mora jedan musliman kod sebe 24 sata ima. A nema šta izgubiti. I zato kaže ovdje Allah te bar vitala Vatkurullah je ketire na lakum tuflihun Kaže spoji srce sa Allahom te bar vitala i pobjećeš Spoji srce sa Allahom te bar vitala i onda je pobjeda Zatim kaže u sljedećem ajetu O vjernici kada se sve vidite vas ugobite ja ila zina amen ida lakitum ulazina kafaru nafam fala valuhum ul adbar kaže o vjernici kad se sve vidite pa vas ugobite a njih bude puno leđa i neokrećite vidi ovo upravo kao jedan što bi rekli jel da šlav na ovo što smo govorili neokrećite im leđa kad njih ide puno Kako onda? Allah te varke tala iskuša nas time i dođe do toga. Ko je ovo sabi su na uhudu. To je ta pouka. Jedni su otišli. U Bejević, jel da? I ovi sa njima. Ovi su ostali. Dosljedni u ispunjavanju onoga što uzviše ljudi traži. Nije im rečeno vješte sa vojnog polja gledaj koji su. Muslimani će nekad izgubiti. A da? Nikad. Bitka se može izgubiti. Što da ne? Šta treba ako izgubiš bitku? Mi odemo i ubilo se Amira, Amira zaklalo ono, sajper pogodio čelo, ono granata razmjela, ono gleda nigdje, samo poznali njegove čizme. Pa Je, i šta ćemo? Šta sad trebamo? Sjesti? Učiti vemu, plakati za njim. Radovat se. Radovat se što te Allah počastio da živiš sa ljudima koje on uzmao sve ko še ide. Gleda. Radovat se na svom što u toj vojci vola. Pa vidite vi čega smo mi uskrasili, braći moje. No čega? Allah, Allah, Allah mi jedno objedino. Ako budemo iskreni. Allah molim da nas u pomogne. Ako budemo iskreni, Allah će nas počašće naše hadetima. Figurno, samo ako budemo iskreni, on je obećao. Onaj ko ne vjeri da je Allah, ono što Allah obećao da je tako, on je nevjernik, jel? Jel tako, da? Moramo vjerovati u Allahove ajete. Moramo vjerovati ono što on kaže, jel tako? Naš Bog, Allah. Ko sumnja, opet je ono prvo što smo rekli. Na kvadrat. Problem je što mi ne vjerujemo dobro. Ne vjerujemo mi kako treba. Pa se neđe to zapne. I vidjet ćete kako se, i gledajte kako se strah i kukavičkog i bježanje od iskušenja kako čovjek mora ući u nifak, a nije ni svjestan. Pravdaj se ti čime hoćeš. Možeš ti se pravdat meni. Meni se i ne trebaš pravdat. Ja sam na djelom s tebi, sam ja Bog. E, to ne znam govoriš. Ne interesuje. To ne briga. Allah zna što je tvoj srcu. A gledajte šta proizvodi ova stvar. Šta može proizvod kod tebe? Klanjaš, postiš, daješ zekad sve, a ti je munafik. Kolutaš očima, jer kad treba da krunišeš sve ono što si od Islama naučio, da primjeriš u djelo, da te okružuješ čime? Da dobiješ glavu. I borbom, ne moraš dati glavu, neću, ne rad ti je muslima da bi ginuo samo. Ču, ajmo svi rad samo ono da ginemo. Da pa mi je to cilj da mi ginemo. Nego ono što se u borbi zadesi, koga zadesi, zatrefi, hangulba. Nego da se borimo da Allahova reč bude gorna. Pa na tom putu, šta god da bude. Ali povlačenje, Pazi, ovdje, gledajte ubija što je uradio. On je sa vojnog polja, znači to je već gotova stvar. Sad je, sa dižu. I on tad bježi. Nije pobjegao u Medinu. Gledajte nas danas. Gledajte gdje je Afganistan, gdje Čečinje. Hiljadama kilometara od nas. Mi bježimo. Mi se povlačimo u ljusture svoje. Hajmo ljudima objašnjavati Mogu se zubi biti zlatni, ne mogu. I u srebrni. Da li? Žena može nositi? Nikada ne može. Da li? Može sa očima ili ne može? Da li se ne suzima ovakvu temu, onako? Sve to širjato i treba više, treba čovjek znati. Kaže, posljedno se jednom hadrenom zubi, ovo je abdest. Ovako se uzima abdest. Šta se trebao mi? Serijal predavanja osam godina, kako se uzima abdest? To je šarijat. To je nema... Ali vidiš, šta se proizvode i šta proizvodi neispravno, neispravna dostava vjere ljudima. I, i, evo, nećemo, nećemo reći neispravno, ali eto u najmanju ruku da se, da se, skra, da se smanji to. Na moguću, najmanju moguću vjeru. Ovaj, ne da to radi, u Sarajevo. Čuli se za njega, evo. Evo, vidite šta uradi narod. Ste vidjeli nana sa šanjama, djedova, sa fesom? Trče kraj njega čine tava. Trče, on ima samo, samo i pipne. Pokoj žena čuo sam da voli godije dijelove tijela u žena pipati. Kaže, to posebno ovaj, ima magične ruke. <laughs> Kaže, ti ja ruke, otjeko. Ne bi ti više nikad. Što je moraš pipat, kad te koslike možeš, jel da? Ne, ali, isto biti čut, jel da? <laughs> Ovo su zločinici. Gledajte, vidjeli ste naroda. Po 23 siljada. Tava se krajnje ne trče. Uopšte ne razli. Znate zbog čega? Pa odgojila i Ajvatovica. Ajvatovica je, to je samo priprema bila da počinje klasični šerp. Da kažu, o, evo naš prosvjetitelj. Njemu je Allah dao bereket poseban. A on, kad ga samo vidiš, isti je šporet ovaj našu čušku. Posrnio sad, da mi laži sihda. Yes. No, znači. I gledajte, ma, ja sam neku noć sam gledao emisiju, vola. emisiju sam gledao i stvarno, jesu džaheli ljudi po pitanju dina, ali stvarno rezonski razmišljaju. Imamo pisme ljudi, ljudi ne daju sebi dati, ne daju mu zapravo ništa, postavljamo pitanja, bolje ne naši učinjavci. Kaže, koga, šta ti uradio, vola? Kako, na koji način? Nećemo ti reći da ne vjerujem, ali gdje, pojasniti. Kako će pojasniti? Ja, ti, mi, vi, oni. Mnogo da smo dođe na vrelo Bosne da pusti energiju u vodu i da će to Sarajevo pije tu vodu i otkuh ne treba. Ne, ne, ja bi, ja bi njemu ponudio samo, ne, ne, ne na to vrelo. Njemu je najbolje da ode, kako se to zove, komunalno prezvijeće, tamo gdje idu one velike cijene, šasta. Gdje stav izmet i Sarajevo ide. Tu njega treba stati. Tu ga staviš i nek ide zajedno sa onim, sa svojim bereketom. Ajde, to zove. zašto? Nisi ni zašto drugo. E, tu on treba, na te izvore ga treba poslati. Tu, tu. Kakav. I, I da završimo još sa Uhudom za lavo pomoć, kad je poslanica Selem, kaže, vratio se u Medinu i kad je želio da ponovo krene na Ebu Sufija na njegovu vojsku, oni mu su stjeli da idu sa njim. Šta je on rekao? nikad sa mnom nećete ići. Dovoljno je da ste izostali jednom halas, završeno. E, eto. Dobro pamtite ovo. Dobro zapamtite ovo. Kad jednom čovjek zabije nož u leđa, ja sam to na svojoj koži osjetio dobro. I kad dođe opet slijepa. Ali kažem u situaciji kako jest. Kad te jednom ostavi, ne sekiraj se, ne vodi ga više. Zato da Ebu Bekr, radijala on, <clears throat> Haldir u Velidu, kad je naredio, kad je trebalo vojsku dignuti, poslije onih fitni, pa Haldir redao vojsku, kaže Ebu Bekr njemu, Allah, Bekr, koji su to umovi ljudi? Stvarno treba ni šijama šije pozvaljivati. <laughs> Urta ti sam ono. Kaže Ebu Bekr, radijala on, kaže Haldir u Velidu, kaže svi nek izađete, kaže iz troja oni koji su ovaj učestvovali u fitni zekata, evo, svi da izađe u halbu, daći halbu, moraš i gotovo. Ostalo kao je samo par hiljada. Znaju ga kako što radi. Opet halbi izgubio ništa. Znaju ga kako što radi. Znaju kako oni primjenjuju Allah, ajte. Nema to igre. Ne, ne, nije mu Bekr rekao, i da mu kažem, Omer, evo Bekre, ode opet 100 hiljada ljudi. Pa ko će sići u Bekre? Pa on mene misli da je ona rekao, znaš, ono, šura. Evo veke, nije, ne bi ovo bilo dobro. Osta da nam puno ljudi ovdje, vidiš, ovdje hal. Ljudi, oni su sve predali kroz akide. Oni, oni su znali da će, ako ih povedu, bit će poraz. Ako ih povedu, sad su ono su znali, to je bitka, gubimo sto posto. Nisu se oslanjali na šta. Bolje, ma nek nas vidi sto hiljada, nek ovi vidi koliko nas on će se onda pripasti, kak ima. S one strane, čim su mušici čuli, nevjenici, kažu, bitka je krenula, a odim velim poslom uzim. I bitka je krenula, i muslimani već polako počeli gubiti. Već su uzmisali nazad. Iš ide, izviđaš jedan, kaže, idim, obavijesti halda, nek ide i on. Hal odmah još je konja i na bojno polje. Mušici su vidjeli da ide prašina odatle kaže ovaj mušički vođa, jel da, prđana čini, kaže, vidite, šta je? Jedno prašina. Ode ovaj vraća se, kaže, eto vidi, haud, ja ga vidio, kaže. Kaže ovaj vojskovođa mušički, zaustavite bitku. Šta je? Eno ide haud, kaže, izgubit ćemo sto posto. Eno kaže, ide haud, izgubit ćemo, stanite, nemojte džago. Znaju on ko ide. Znaju ide čovjek koji neće, pre, nemoj haud pregovarati puno, ne, nemoj to, kad? Učini ju digni. Gotovo. Jel li? Omer isto je hatal. Nema tu. O, možemo ili ne možemo? Kako? Koji je poručio ovim stvarima? Poručio je najbolji insan. Muhammed s.a.v. On je poručio ovim. Kako? Ako je on ovim poručio, a je stajan za tu, sume. Vidi njegovih učenika. Vidi njegovih medresanata, jel li? njegovog džemata. Gledaj što radi. Pa kad on pošalje, nije u misiji. Daže, pošalje pa Asaba. Idi, kaj je Rustem i reci mu kako. Islam, džizija i džihan. Jel? I ode Asab sam. Ne kaže, a kućniče, pa što me šalješ samo? Kuću, sad. Kud nemam, kud mi zima, fura, nemam šta ni obući. Koplje, ono, ništa. Gotovo, završeno. Kud, a ti Allah, a ti Rasul pokarat sa ovim opustom i gotovo. Da, evo ja tu šta puno, samo ako zinem gotovo, odmah skoče drugi, ja sam šta sveku. I on ide, a danas idu, ide jedan avion, pa zadnji drugi avion, pa nije jedno sa deset u pregovore. Pa evo, za Palestinu pregovaraju, evo, 30-40 godina jednako, samo krli. Može ovako, trajni mir, trajni mir, ma koga filozofiraš? Ma? sve znači, dok se odatle tehvili ne budu čuli i do kamenju ne progovori, nema tu mir. Pa će mu džahide tad kamenje pomagati. A, vidi kako mora i to. Sidio. Kamen kaže, ovo džahide, evo židova, dođi složi ga. Evo ga za mene, kaže. Sada mi je trebali. Ma kako će to kamen govoriti, jel da... Dok ne izađemo iz vire, ne bi se trebalo proći nikako. Da filozofiramo ovo. Kamen će govoriti, tačka. Musliman, evo, uđe. Ti doješ i uzmeš na kamen i ubrao. Znam ja, meni rešao sam sve, rekao da ste uzmeš. Vidiš, evo sad će mi kamen. Naše obavištajne službe. E, vidi. Drvo i kamen. Obavištajne službe muslimana. A znam ali treba biti ljudina pa da dobiješ tu obavještajnu službu. Kamen, bo, kako kamen. Ovaj danas dok napravio i prisušne aparate, Kad što prisluškuju, ne prisluškuju, što montiraju? Nemojte, satraši se, to su pare, to, za tobom hoda, da, noš, ne možeš parkira kola, eto ga. Uđeš u kozum, ono ma gleda šta je urešće. Pa da se mora one providne malinske urešće, da se keks vidi. Ono, i banane, da. Ili niđe da prašna i toga ovdje. A ti dođeš u kamen, kaže, Usman, evo ga, ne trebaš ništa. Još ti služi, zakloni se za njega. Pa vidiš, a kamen kaže, evo ga, za mene. Ovdje vam rođi da ti glavu zavrne. Tako je vraća. Džaba je. Zato je bez ispravnog vjerovanja musliman je isto suho lišće. Akida i jeki mora biti sto posto. Da će Allah pomoć i da će pomoć namo, na onome na čemu je pomogao i prvog rada će muslimana. Bez ovog drugog ništa da trebamo sabura, da moramo biti izdržljivi, da će biti šamara, protjerivanja, biuzura, evo ovdje, ovaj čim ovdje u Ameriku odmah dođe kaže terorizam. Čim kaže terorizam, znajte dobro da je to islam protiv terorizma. A što je trgovački terorizam cvati, što pederi cvatu, homoseksualizam, ovi zinaličari, krađe, prostitucije, nemorali, kamate, kockarnice, U jednom gradu ima oko 50 stotinu kockarnica. Kocka im se ljudi sa životom, <laughs> nema kuće, ono malo para što ima uloži. Wallahi, a islam nudi da se svega ovog rasteretiš. Danas razgovaram s jednim bratom, ima kod nas jedan privatnik i čitav život to ne bio dobar biznismen, uspješan. Kad od jednom neki dan da vidim, izvratila mu se faca isto auspo fiće. <laughs> Šta ti je volan? Stav udugodno, napravio zgradu, tamo imao diskoteku, kafiće, pa šta je sad? Nema on dinara. Hvala Allah, jedna žena mu je pošla klanjati. Alhamdulillah. I on je prošle godine jeo je uz Ramazan, eto, nije zabranio se prodaje alkohol. Ni u kafani, svakako kafana je propala, znam ja to, bo. Ni u prodavnici, ne da. Ali eto, 26 godina, ušta se prvio život. Radio se, nemaš ništa. I kaže mom bratelju, kao vidi nas, imaš dužnost možda jedno 50 maraka, 60. Nikad ti briga nemaš, niti vaš, nema pošta da donesi ratu kredita, nema ovo, nema, samo ti briga da ti je proću ovaj nalaz, malo ovaj hlad staneš i da završiš. E, kažem to, to nam i treba biti najveća briga. I vidiš stvarno ovaj, kad ti je briga din i islam, pa ne, ja se odmijalka, šta će se briga? Ča, on, on trče. Tebi briga samo islam. Ima talar, što? pa šta jesi vidi kad je briga samo islam? Šta mi onda briga za dunjalka? Neće pasati u palcu, ne moraš im palcu, to jesi ja. <laughs> Tvoj problem nije moj. Ne ide ovo, vrata dost, ne ima ništa. Ne imate ko ganja. Je tako? I opet nas <laughs> ide. Džaba. <laughs> Jel'o? Ali ova vrsta ganja ne opet te ne brine. Taj se ne ganja. Moraju se, moraju se potrošiti. Jel'o? U borbi na protiv Allahu i Zato, braćo, I evo završili smo sa, sa ovim poukama, jel da, ovoj zadnjim serijalom Uhudu. Allah se varka čala podučava iz ovog Uhuda. Su mnogi fabilek, pa jel da, mnogi koristi da se ne trči za dunjalkom. Da se ne pretpostavlja da bi mogla biti belaja. Da sa vojnog polja nema povlačenja da moramo se pokoriti Allahu njegovom poslaniku sa lišenem, da sunet se mora sprovesti u djelo, da moramo pripremati se imanski, materijalno, moralno, da moramo biti jaki, da moramo biti saburni, da moramo biti drživi, sve su to pouke iz uhoda, da nema ovlačenja, da nema žalavanja, da nema tugovanja, da nema, a, nema žali za tim što smo izgubili neku bitku, ne? da na, ne smije nas druge pa strane uzeti. <coughs> Hamas, kao da smo mi svojom zaslugom ili da smo krivi, u stvari krivica i je zbog dunjaluka, jel da, krivica i je zbog, zbog trkom za dunjalkom i valahi i za to te trke za dunjalkom, svi su mogući problemi. Pogledajte i fetve i posustajanje, odustajanje, propisi, vanština muslimana i za svega se, svega, svega ovo krije šta dunjalka. Strah, kukavičluk, monafikluk, sve je dunjalka sve ljudima i pogledajte, dobro razmište šta sam vam rekao. Kad staviš dunjalk, vidjet ćeš da se iza svi iz Micauza krije samo dunjalk. Para, para, euro, euro, kako god ćete, dinari, dinari, kune i lipe. Sve je dunjalk. Dođe ti propis, trebaš, šta je? Šta ću moram? Dunjalk. Hoćeš posao, moram dunjalk. Žena dunjalk. Četva dunjalk sve, sve, sve ti izopačilo, zbog čega? Dunjalka. Poslani se s njim kaže, bojite se Dunjalka i bojite se žena. Bojite se njega. Nije to ono stan Dunjalče, nego je varljiv. Varljiv, Allah je varljiv. Svrne te, onda dođe šetan, šta je umrit ćeš? Od hladi. Šta će ti žena, šta će ti dijete, gotov si sad. Evo, nema, i ti onda ste, ko šta ti je? Ko nas to ne sviješim, šta? Ko nek umri? Pa mogu li ja sad kroz Ne mogu. Nema jela, pa nek nema jela, šta ja mogu? Pa ako je Muhammed sa bio gladan, što ja ne mogu, makar ja da bi gladan. Oni pa nismo vola i nismo vola, ja ko je od nas bio jedan dan, da ne ništa jesu. Možda i jesu neki, ne mogu. Ali ono baš, da čitav dan i da čuješ da djeca plaću, krišće i da žena uzme vode i miješ ako daje gri, samo ne bi oni zaspali. Ti smo mi tu. Neću li, kažem ponovo, neću li da nije, da, da, da, da nije ovaj, da je lako, nije lako. Ali, rođe moj, ako hoćeš da kupiš korke u dženetu, i uzmeš, tam ti ne trebaju. Samo kažeš, hoću banane, evo je. Meso dolazi, roštin ide, bazen stiže, žene odma, crna, plava, žuta, debela, ta, kako hoćeš, samo reći. Evo ga, boli zub, nema, doktori ne trebaju ti ništa. Nezadovoljstvo ukinuto, smrti nema, straha nema, nema boli, ne boli ništa. Zadovoljstvo, vječno. Mala dođi, sa pa rođom, idemo obroncima zemlje sa malo šutom. Jedno Znao sam da će se ti Miliona dođi. Dobro, dobro. Allaha molim da nam gdje otosti žene na pa svoje. Allaha molim da sad ono koristimo, da nam ovo bude kao škola i vodilja u radu za Allahom te bareke. Wa ta'ala. Amin. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك السلام عليكم ورحمه الله وبركاته اشجاع فانت اشجع من ليث غضنفر يذود عن اشبالي لقد شهدت كذا وكذا زحفا وما في جسدي موضع الا وفيه ضربه سيف او طعنه رمح او رميه سهم ان روح ابي سليمان وريحانه ليوجدان دائما وابدا حيث تصهر الخيل وتلتمع الاسنه وتخفق رايات التوحيد فوق الجيوش المسلمه انتفض أو مت إذا شئت شهيدا فحديد الموت قد فل الحديدا فاجر الأرض ودعها شعلة قطع الباغي وريدا فوريدا دس على هامة أذيال الخنا بائع الزور ولا تبق يهودا سمها إن شئت عنفا أو فدا أو قصاصا أو دفاعا أو صمودا درس على هامة أديان الخنا بائع الزور ولا تبقي يهودا سمها إن شئت عنفا أو فدا أو قصاصا أو دفاعا أو صمودا انتفض قلبك إذا شئت شهيدا فحديد الموت قد فل الحديدا فأجر الأرض Svi putevi će biti zatrpani. Ostaje samo put vjernika. www.pautalk.com Soba put vjernika Posjetite nas na www.stazomislama.com www بنفسك لا تقعد بمعجزة فليس حر على عجز Nudimo vam javne tribine, razgovore, pitanja i odgovore, sve u cilju širanja Allahovog svjetla i njegove Đelešanog uzvišene riječi. نفسك لا تقعد بمعجزة فليس حر على عجز Soba Put vjernika vam nudi široki izbor predavanja eminentnih profesora islamskih nauka našeg govornog područja, kao i poznavalaca aktualnih dešavanja muslimanskog ummeta. ما في المقابل ذي عقل وذي أدب من راحة فدع الأوطان واغتربي ما في المقابل ذي عقل وذي أدب من راحة فدع الأوطان واغتربي سفر تجدع وطن عمن تفارقه Svi putevi će biti zatrpani. Ostaje samo put vjernika.